la climata shangio efficas alla consumo de electro. Plida climatizado, mal plida heitado, la climata shangio havos consequenzoin ancau alla consumo de electro. Tiel calculis esploristoi por tridec quin Europai landoi, precipe la consum pintoi, mult loce sciovigios, de vintro al somero. En la Parisa tractato pri la climato, cent naudec quin landoi consentis gis la fino de la iarcento resigni complete pri carbo, nafto cae tergasso. Electro, prefere el renovigeblai fontoi, e la voion directe al sen carbonigo de la energi cerpado. Ciel scribas germanae esploristoi el potstamo en studajo, ancau la sector de productado de electro mem sentos la efficon de la climata shangio, nome cae concerne la productadon, cae concerne la consumon. Se la temperaturo i shangigas, tiam exemple ancau shangigas la trafluo de aquo en centraloi de hidroenergio, cae ancau la capacito de conductae lineoi se la vintroi cae someroi pli varmigios, tiam ancao shangigios la besonata consumo, necessos mal pli da heitado, sed pli da climatizado. La esploristoi analisis la consum in de tridec quin europae landoi de la iaroi 2006 gis 2012. Plei convenai estas lautio temperaturoi circa 22 gradoi Celsiuso, tiam la consumo de electro estas plei alta. ce aliai temperaturoi gim pli altigas. Oni taxe calculis sur base de tri scenaroi de climata shangio la estontan consumon de energio. Nome ce pli varmigio sub 2 gradoi, circa 2,6 gradoi caie quar como hoc gradoi celsiuso, compare alla antau industria mesurajo. En civi modeloi, la tut Europa consumo de electro, gis la fino de la iarcento, restas proximume same alta, se oni basigas la calculoin sur ne tre grandai shangioi en la strukturo de la logiantaro, de viv en spesoi, cae en la industrio, tio tamen ne signifas, laula autoroi, che la pli varmigio ne havos consequenzoin alla energii sectoro. Oni trovas tiaen consequenzoin enda detaloi. Lau malneta considero, la consumo sciovigios de nordo, cie hodiau estas cerpata molte plida electro el renovigeblai fontoi, directe al sudo, cae sud occidento, plei forte pli altigios la ciutaga averagia consumo en Portugalio cae Hispanio, nome je quin gis sep procentoi. Crome la ciu consum pintoi, en tridec lando in un tempe trovigas ancora od un vintro. Laula prognoso, ali flanque, dec nau el ili consumos gis la fino de la iarcento, plei multan electron dum la somero la efficoi de la lausezonai cae geografiae sovigioi sentigios precipe ce la infrastrukturo, ciel exemple ce la reto de conduct lineoi de electro, ce la maximumai capacitoi cae ce la besonata conserva capacito. La aldonai crom costoi, ie longa vido, en multai landoi pli altigos la costoin por electro.